neaniscoi kai mageiros duo neaniscoi en tautoe creas onunto kai de tu mageiru per ho heteros hu phelomenos acroco olion eiston tu heteru colpon catheken epistrafentos de autu kai epis de tuntos aetio menu te ekeinus homen eile fos omnue me ecein hode econ me eile phenai kai ho mageiros aistomenos auton ten kakotechnian eipen allacan eme lacete epiorcuntes theus mentoige u leesete ho logos de loi hoti he aute estin he asebeia tes epiorcias, can autentis catasophis de tai.